Liseorat goazen eh, goizuntan eta Vilapia Baionako Liseo Privaturat zehazkiago Sail elebiduna elduden urtean eh, azkartua izanen da, badute proiektu berezi bat gurekin ditugun bi gomitek, bi erakasle, Antion Lanz egunon. Egunon. Eta Matio Helgoian egunon zuriare. Egunon. Erran dugu beraz, aldaketa, aldaketak izan entzirela, proiektu berizi bat eh, plantaren zahiru zuela. Matio Elgoien, erran nahi du, horren kopuru handiagoa izanen dutela, bigarrenean sartzen diren ikaslek? Bai, uh, urte uh, ordu gehiago kanen dute. Uh, bon, lehenik uh, gogorazi behar da um, e, liseoak sortu duela bere uh, saile biduna mm, duela bost urte orain, uh, hotz bi amabian, eta mm, garai hartatik uh, ikasleek egiten alzituzten uh, bigai euskara, euskaraz, bon, alde batetik biztan da euskara eta bestetik eh, historia geografia eta be, hola eginez eh, be, ikasten eh, zuten sei ordu astero euskaraz eta mm, gure, gure gure proiektua martxan ezagiz be, elduden sartetik goiti e, ukanen dute bederen sort, sortzi ordu gehiago. Be, beraz, eh, malau hor eh, du. da, erdia gutxi gora bera izan dela? Eh, Kurtsuan erdia euskaraz hori da? Hori da, demora erdiz euskaraz hori da. Antion lan, zohtarat uh, ahri batzeko, nola egin duzu bat batean uh, igaiteko horren kopuru hori? Uh, egia erran, uh, bon, gure liseoan, uh, bon, diadanik, uh, irakasle batzuk uh, euskaraz bazekiten. Iaz, uh, parada ukan genuen, proiektu hori uh, garatzeko, nahi baita uh, adibidez nire kasuan, eh, eta ere uh, nire lankide batzuen kasuan, uh, paradaukan genuen uh, bega, izkuntza ikasteko, eta hobetzeko obetzeko uh, nire kasuan uh, adibidez, formakuntza bati esker, Beraz, uh, nire kasuan seila beteko formakuntza batean parte hartu uh, dut horten. Eh, hori eh, Horri uh, esker, eh, gai izanen naiz, uh, nire, gaia, uh, gana baita matematikak ikasteko, uh, eldu den sartzean. Beraz, uh, formakuntza horri esker, izanen dira bi ikasle gehiago, irakasle gehiago, uh, parte hartzeko proiektu honetan. Eta hola, elzentizte beraz, horrenen uh, erdia egitea eskoraz beraz. Eta ikasleak, Aipaditzagun, eh, Antionola, zurekin segitzeko, eh, nor izanen dira ikasleak, nolako gela izanen duzu? Uh, bon, Eldu den sartzean izanen dira guti gora bera amak ikasle, uh, asiko direnak. Mailez berdinak dituzte horiek? uh, ehm, mailez berdinak, denak, denek... E, eh, Euskaraz, uh, duzu, baina eh, Euskarako mailaz. Euskarako mailaz, en ustaz, bai mail desberdinaz izanen dira. Bon, uh, bako txak parte hartzen du elebidun txailan bere kolegioan. Uh, beraz, en ustaz, uh, ala ere haien uh, uh, maila izanen da. Eta beraz, izanen dira klase batean, erranduan bezala uh, guti gura bera amar izanen dira, eta gure liceoan eh, be, bigarrenian klase bakotsak baitu uh, eh, uh, eh, ogoita ama uh, ikasle, beraz klase uh, batean izanen dira amak uh, ikasle edibiduntzailan eta beste uh, ogoiak izanen dira klase klasiko batean. Mm, edut, uh, beraz, elgarrikin uh, oita amak izanen direla denbora erdiz, eta beste denbora erdiz uh, ber, amak eta ogoi. Bai, horra da. Ba, eta zaila da, erraitea, zoin maila duten, zenta amarr ikasle horiek e, bon, ez ditugu hainbeste ezagutzen, e, bon, ikusi ditugu gure, gure ateidekietan, eta pixkat e, denetarik izanen da, ene ustez, zenta bon, adibide konkretu bat e, maiteko, e, amarr... E, ikasle horietariko eh, hiru iru uh, eh, dira kanboko San Michel eh, Garrikoizko legiotik eta beste iru uh, falko legiotik eta hene ustez ez dute uh, maila bermaila ikasle, horiek bon kanbo kanbokoak eh, barnikaldoak barnikaldekoak dira eta eh, beren kolegioan e, egiten aldute bon bederen historia euskaraz eta trompatzen ez banaiz e, egiten aldute ere beste gai bat matematikak e, duritzen zait e, sei garrenean eta bost garrenean ez lau garrinan eta ilu garrinan, mm. bederen aske ongi da. Eta fal, fal kolegioan, bon, biziki guti, biziki guti dira, uh, uh, iduriz klasean, eh, bost, bost pasei dira, eta kanbon bada klase bat, nun ikasle uh, mm -hmm. uh, guziak uh, diren. Eta bat dira beste ikasle batzuk, bat uh, bai, bai, bai gorritik etorriko dena, beste bat uh, sehaskatik, ziburuko lagzabal kolegiotik, beraz, nire ustez denetarik. Mm, maila ipatzen baitugu, hori zuzen ikusten dute, paper bat baituzue. Helburua da, egarat ere maitea ikasle horiek? Bai, e, be adibidez aurten e, guk, uh, uh, azterketa hori uh, pasatu dugu, bo, uh, ez ditugu <laughs> emaitzako ino, uh, baina be, azterketa pasatuz ikusi, ikusi ditugu beste ikasle hainitz, uh, bon, biztanda etxe etxeparetik, baina adibidez ne ondoan bazen ikasle bat etorten zena doni banen uitzuneko zentomadakean liseotik, Beraz, eh, be, geure buruari erran diogu bezergatik ez gure ikasleak eta hori da gure gure eh, gure helburua eta hortakotz eh, euska, Euskara gaian ebe handituko dugu ordu kopurua orain arte ikasleak bazuten hiru ordu astean eta alduden sartetik goitila ordu. Antion Lanz, zuen proiektuan, nola hartua izan da, dut, bazizte, errakaslean dana bat, koregioan, nola ikusiak izan tizte hori proposatzea ebe, ekarri duzulaik gainerat? Diluritzen zain, momentukotz, e, ez dutela inbeste e, e, gauzak erraiten horri buruz. Bo, ino ustez... Ez unik ez txarrik. Eta gainera ongi ezautzen, ezautzen gaituzte. Parti hartzen duten irakasleek ongi ezautzen dute duela aspaldi beraz uh, konfientzia badute uh, eh, nustez gure guregan, Eta gainera, bon, zuzendariak ere bultzatzen du, eh, zuzen, gure zuzendaria, zuzendari behiak bultzatzen du proiektu hori. Eta nustez ez da, ez da problemarik haientzat proiektu hori uh, sortzea. Bai. hori, nola sortu zen, erakaslek zinuten ukan ideia hori, horretara batzea? Beraz, bon, bai, asmoa, fe, duela aspaldi, asmoa genuen gure artean... Eh, gure lebidun garatzeko eh, eta eh, be randugun bezala be, gure gure artean uh, irakasten aldutenak uh, be uh, gero ta ginen hori egiteko beraz eta hori esker proiektua garatzeko uh, uh, zen beste gauza batzuk gehitzeko, oroak eh, badira behogeita amak bat erakasle virapian, eta gehienek eh, ez dute hainbeste ezagutzen proiektua, eh? piskatu rundik eh, ikusi dute, bon, Antion, Antionek janduen bezala eh, zuzendariak berak eh, sustengatu gaitu proiektu honetan, eh, hori eh, argiki onak aitortu behar dugu, gero bestek ez dakite. Bon, ikusi dute eh, erakasle batzuk eh, parte hartu dutela formakuntza batean, eh, badakite eh, duden urtean eh, ebe, gure sai garatuko dugula, baina gero ez dakite adibidez Eh, horrek zer duen eh, eguneroko bizitan zen da hori ez dugu aipatu ino, baina ez dugu mediorik eh, errektuaren mm-hmm. partetik eta liceoak berak dirustatuko du proiektu hori, ez dena zen da orain arte, nik randuan bezala ikasleek e, egiten alzuten adibidez historia euskaraz, baina ez beste gaiak eta behal duden sartzetiko iti liceoak berak dirustatuko du bere diruarekin eta Euh, bon, euh, nola beste, euh, nola hartuko duten hori, um, ba, geherren ez dakigu, hmm. Eta, eta ere, ba, bezala, ez, dugu momentukoz baila biderik uh, errektoraren gandik, e, beraz, uh, momentu, momentukoz, fe uh, gure lankideen orduen kopurua ez da unkitoa... Hori da. Eta bat egan duzu bere gainartzen zuela liseoak, bat duzu segurtamena, iru urtez eh, olako sail bat segitzen alko dutela zuen ikaslek? Bai, hori hori ezan digu argita garbi gure zuzendariak, beraz... Eh, Baso Hori da, bai, hori da, zenta, be, be, elduden sartzean eh, sartuko diren ikasleak eh, ikasleek besekitzen alko dute basoraino, hori da. Gero, bon, bon, argiki prekarioa da, eta espero dugu ondoko urteetan ikasle gehiago ukaitea, eta ez dakit, zakatik ez, eh, pasatu, be, e, ba, duden urtean izanen dira eh, amak ikasle, eta bon, gure, gure Eh, funtsesko helburua uh, da eltzea ama eh, ikasleat. Horrekin, uh, ustez, izanen da egektorearekin negoziatzea mm, medioak historia, geografia, matematikak, eh, biologia, euskara eta laguntza personalizatua edo eh, izanen dute euskaraz. Baina gero hortik kampo, pentsatzen dut, vilapia ala ere, eh, baina erdian ba, ingurumen frantsesa da, ez da ingurumen eskualduna baita ez bada, bat duzu guguetatua horren inguruana. Bai, gure, gure asmoa ez da ikasgaiak baizik, ez dira ikasgaiak baizik, baina ere Eh, gure gure liceoan nahi dugu nahi dugu eh, azkartu eh, euskararen uh, presentzia eta nahi dugu nahi dugu irakutsi beste zer den gure gure uh, izkuntza, be hainitzek ez bad, az badakitelako uh, zer den badakite zer den euskalerria menan ez dute ez duten beste zauzen hemen bizi dira baina kultura hori hizkuntza hori hmm eh, ahunt eh, ahotza da. Eta hainitzetan eh, gure artean eh, Euskaraz mintzatzen girelarik ebe, eh, ikasle batek galde egiten digu me, zoin izkuntzatan ziren eta mintzaten zirezte eta ara, hainitzetan hori. Eta hortakotz eh, gure proiektuan badira bi parte, orain artea ipatu dugu Eh, eskola partea, mm -hmm. erran, bai, eta bigarren partea hori da, hori da gure, gure proiektua e, idekia da, nahi dugu, nahi dugu e, besten gana joan eta erakutsi kultura hori bizirik dela. eta Klasetik anpo. Hori da, bai. eta hortakotz ben, gure proiektua da ere e, gauza batzuk antolatzea, e, konzertuak, mintzaldiak, gauza ezberdinak, e, ben, gure ikaslek baita eh, gure lankidei ere eh, erakusteko idanik errandon bezala gure kultura eh, bizia dela eta ez dela jadanik iraganden gauza bat eta ez dakitzer. eh, ama bost ikasletarat helze mali mazisten, aizeago izanen dela negoziatzeko rektorearekin, eh, bor ikasturtea bururatzen ari da, amak izanen direla sartzean erten duzu, hala ere, badira, oino leku zomeitzu, hartzen aldirenako raino sartzerako edo jadanik? Ogoita amabost egan duzu, bez, amabost gehi goi, behar bada, bost leku badira hori no, edo? Ez da zuen esku, behar bada? Ez, ez da gure eskuan, baina, eh, bon, eh, gara juntan eh, ari diren, ari dira mm, be, izenak emaiten. Normalki gauzak eginak dira. Behar ba, bizpairu ekasle gehiago, Dudan, dudan direnak... Denadan harremanetan txartu eta... Bai, hasteko. Hori da. Iduriz, Amar uh, ikaslek eginen dute uh, sartuko dira uh, proiektu honetan eta uh, uh, gure artean be, ikusi ikusi dugu be, ikasle batzuk dudan uh, zirela eta be, erabaki dugu familia horiek euh, deitzea uh, be, proposatzeko uh, ebe, eh, eh, be ikas, ikasleak eh, saia daitezen ebe, ba, bai. bizpairu hastez, eta gero be, oartuko dira sobera zaila denez be, aldatuko, aldatuko bezala. hori da. Mm -hmm. Euskarra sartuko zizte istantean, azterketak e, frantzesez paste maitira gehienak, mhm. historia geografia eta Euskarra salbu hori da, gehiago berko dira? Bai, ikasleek pasatzen aldituzte dituzte bigai euskaraz eh, basoan, uh, historia, geografia eta matematikak. Eta be, behar ba ikusi duzen bezala, behar izan da elkarretzatetze bat eh, zentan uh, um, lizoaren aintzinean, be uh, azterketa, fin, azterketa euskaraz uh, aldarrikatzeko, eta espero dugu ondoko urteetan, gauzak eh, aldatuko direla eta zergatik ez beste gai bat, eh, dibidez SVT eh, Euskaraz? Ara, bilapia liceoak eh, indartzen duela bere saile elebiduna, eta behar da, eh, baliatzen algirea deialdi bat eh, egiteko, entzuten gaituzten erakasarek, ara, eskuara ikastea aski dela, orako proiektu gero haitzin eratere maiteko, eta badirera posibilitateak, badirera formakuntzak gure egungo gomitak lekuko Antion Lanz matematikako erakaslea, eta Matio Elgoien historiakoa, milesker gurekin izanik, eta pasa egunon. Mileskar